barusha barushe nguhere barushe nguhere radiyo isanganiro mu kuyitunganya ikaba igendera abanyagihugu mu mihinga itandukanye y'uburundi udushimwe ku batora ibibazo ntiwararaye Nukore bakunzi wa Radio Isanganiro kaze mu kiganiro barushinguhere barushinguhere uyu munsi Radio Isanganiro ifadikanije na PSI tukiremesheje ku musozi wa Kibimba ni muri zone ya Kabanga komine Giheta turi mu ntara ya Gitega marusha nguhere ihagariwe muhinga bw'ibyuma na emeli tuse mitebutsi ariko afashanya na erike uwimana marusha iremeshejwe n'umujenama akomeye cyane barene habyarimana mpera akayambu abanyakirimba b'iwacu yambi yamwe ni amahoro sangwe barushe murakoze cyane jewe kubera nsanzwe mvuka ngaha mu kibimba mwene yosefu bitabakana aho hakurya eh, abo bitarukiye rimwe n'ibanga umuhungu wa mariya roza jewe izina ry'iwanje ni erneste pablo bagiwabo abanyakibimba yambu yambu murakomeye murakoze cyane mujye nama bambwirira amategeko agenga kino kiganiro babishinguye nuko rero murakoze cyane amategeko agenga kino kiganiro cyacu barushe nguhere ni ukuvuga rero yuko dufise ibibazo bishika bitanu harimo n'ikibazo cya gatandatu cy'iradiyo hanyuma ibibazo tugenda turahamagara umugwi w'abantu batanu batandatu indwi bakaza ngaha imbere bagaca bidondora tinijewe kabyina buhiye wo ku mutumba tuzokira twese ugaca hanyuma muhejeje tugaca tubabaza ikibazo ni ukuvuga yuko utora ikibazo uronka agashimwe ikibazo kikunaniye uca utenyenya ntutaha uca urindira ko urashobora kuronka ayandi mahirwe hanyuma rero muca muronka ubusimwe muri ubwo busimwe <laughs> harimo amabido harimo indobo harimo ibitenge harimo umupira amasabune hariho n'agashimwe rero ka nyuma k'iradiyo ni ukuvuga rero yuko mu kuyishyura mu kuyishyura umviriza umviriza muntu uhagaze imbere sinagutora igirwe inyuma ureke gusunikana ntujye mu ibarabara gusa ntujye mu ibarabara ry'inyuma hanyuma ni byiza yuko kubera muri benshi urabona twe turi bagufi bagufi nkaciyeho umengo umengo ndeba n'ubwacumbanywe induru hariya inyuma ndashobora kuba nakubona duzi ikintu kugira ngo ndakubone hanyuma ucuza ngaha imbere tukaja tukubaza ikibazo uronse agashimwe ucuva kuri iryo zuba ukajuja hajya ku gatutu n'agashimwe kawe hanyuma ubusimwe bwose buheze bavuze ngo ubushimwe eh, eh, eh. ubushimwe ubushimwe bwose buheze haca hasigara ikibazo cya nyuma cy'iradiyo tubaze ubwa mbere abafise ubushimwe abafise ubushimwe ntibananigwa tujya tubaza muri mwebwe mutaronse ubushimwe inkware zisezerana inkware zisezerana murakoze cyane barakoze cyane ibibazo byose byerekeye indwara ya malariya byerekeye indwara ya malariya ibibazo eh, byose ibibazo byose byerekeye indwara ya malariya mbega mukibimba indwara ya malariya iriho iriho iriho murakoze cyane aha rero ikibimbi iwacu mwere duha dutangwa twakira abashyitsi mutanga nka mwebwe mwaje muva hariya kure tubakiriza umunezero ewe marariya ewe marariya turakurwanya wambere akagendegende wakagendegende ngaha <laughs> ewe mupfasoni w'ikapu wajya inyuma w'ikapu ngo mabuko banzuri mabuko ugomba kugendegende umupfasoni w'ikapu mabuko banzurindire maroko uitwa nde bamwa uitwa nde kandi wa yesu marishantari hmm. navamvuki nyamukari mutumba nyamukari twakii Baru senguera Tiragushima, Tiragushima, Tiragushima. Baru senguera Tiragushima, Tiragushima, Tiragushima, Tiragushima, Tiragushima. Tiragushima, malaria, mukupanya, malaria. Kame mumusegetera, uri mumuti, chimibu, malaria, Tiragushima. Ura, Mabatani. arakoze cyane arakoze cyane genda hajya bakumbere isabune zine bakongere n'indi ya gatanu eee eh. malariya turakurwanya malariya turakurwanya kujyana mu mesegetera malariya turakurwanya nuko rero aha bangahe aca aguma ngaha cyugumaho uriyishyura ikibazo gumaho uhagararaho hariho umubamwana twatanguranye ngaha ngishika ha a maboko y'ingo oya je hariho umubamwana barakwiye eh, ingoyo abakenyezi barakwiye abakenyezi barakwiye dutora bangaye tonda hajya eh dutora abakinga ntaye batatu abakenyezi mu hari abagabo batatu ingo wewe mutama du telefone tubingo nawe hajya ingo nawe musore ah, ah, babaye benshi eh, bakwiye bakwiye yo mabu rindira bazema boye nino gatoya none baje ko mwana wa telefone ari he umwe wa telefone ari he aha eh sawa sawa oh ni wewe tonda sawa aha ndaguti eh, babaye benshi wowe rindi rutuza kugira kabiri sivyo cyane ba ndacagaje kujamo ubona ngo ndiya nkiye ari yankege wewe urahagarara ngaha eh. urahagarara ngaha bandike bandike bandikeye mu bitabo bandike mu bitabo barushe guhere ku mutumba kibimba muri zone kabanga komine giheta turi mu ntara ya gitega barushe guhere isanganiro ifatikanije na psi muje na bidondore bidondore bidondore bidondore witwa nde je nitwa nzoba dorasiyake nkaba ku mutumba musamu komine giheta aha nanjye nitwa mani akiza rishari nkaba ngaha mu kibimba komine giheta nitwa ndabarushimana fideli nkaba ngaha mu kibimba komine giheta zone kabanga nitwa bankigumije silivana nkaba ngaha mu kibimba komine giheta nitwa ndiwayesu mari shantare nkaba ku mutumba wa nyamugari komine giheta barahande majakerine nkaba ku mutumba wa kibimba komine giheta barakoze cyane bidondoye neza ndaba nce ndabaheyanze impano yanyu zimana umuntu n'uwundi n'umuntu n'ireme n'imirere zimana zimana barushe guhera ikibazo cya mbere hari imigwi ibiri y'abarundi iyo igiye kwa muganga iva itahukanye umusegetera hari imigwi ibiri y'abarundi nka twebwe duhagaze ngaha twese shengero ry'imana ukubona tungana harimo imigwi ibiri kuri eh. twebwe bagiye kwa muganga iyo migwi ibiri ivayo itahukanye umusegetera iyo migwi niyihe. iyihe icyo kibazo ni imvira uravuga iyo migwi iyo migwi uti ni impene n'ingoko iyo migwi ibiri ni umugore yibungenze hanyuma ubundi nawe ni umwana akwizije amezi icyenda bandanya twagiye nanjye nitwa manira kizarishari uwo mugwi wa mbere nibaza ko ari umukenyezi yibungenze agiye kwipimisha imbani kugira kabiri igihe yamaze kwibaruka umwana atarakwiza umwaka je nitwa mani yakiza igihe umukenyezi agiye kwipimisha afise imbanyi imaze amezi atatu baramuha umusegetera igihe amaze kwibaruka umwana naho akwijije amezi icyenda, barasubira bakamuha umusegetera je nitwa ndabarushimana fideli umukenyezi yibungenze afise amezi atatu baramuha umusegetera umwana afise amezi icyenda barongera bakamuha umusegetera wokurikira yitwa bankikumi josilivana umukenyezi afise imbanyi bamuha umusegeteri imaze amezi umunani uwo mwana w'amezi icenda hmm. yitwa ndiwa yesu marisha ntare umukenyezi agiye kwipimisha imbanyi gupimisha imbanyi y'amezi atatu ntiwamuha umusegetera amasaha ku muhundi afise amezi icenda wokurikira umukenyezi yibungenzi bamujana ajana kwipimisha imbanyi umezi atatu agaca asubira umwana amaze amezi icenda ari munda canke ari ahabona abakenyezi bagiye kwipimisha imbanyi imaze amezi atatu mugabo hari wavuze amezi munani ewewe ntarimo Eh. wavuze amezi umunani ntiriwe ndasoma mu gitabo cy'ibyabona aba ari ivirame sawa wowe urahagarara aha nuko rero babwire rero ishuri ntabwo ndavuga ni umukenyezi yibungenza afite amezi inda imaze amezi atatu atahatahukanye umusegetera sibyo uyu ni umugwi wa mbere umugwi w'abakenyezi bibungenze bagiye kupimisha imbanyi ku mezi atatu ntibatahane umusegetera ngo babakingire bakingire n'uwo bibungenze ndabashimiye cyane ayo ni inyishuga ntanze y'ahandi umwana amaze amezi icyenda bamutwaye ku rucanco rw'amezi icyenda si ukuvuga ngo bamusanze muhira si ukuvuga ngo ugiye kumuvuza malariya ku rucanco rwo kumukingira rw'amezi icyenda rwo kumukingira malariya agaki mutamu abagabo bahora batubesha ngo ntituzi incanco aha reka rero abagiza rabagiza rabagiza hera kuyu wafise umwana wafise umwana genda utora igitenge igitenge n'amasabuni abiri acagenda ahagarara hariya tora muri ivyo bitenge n'amasabuni atatu sawa cumanuka bukebuke hemuvye ingo mwiri cugenda hariya mwana muri hiyo mumbesiriza abafise ubushimwe cugenda hajya umpera umwumvuri uri ngaho cumuha n'amasabuni na wenyene atatu eh. hanyuma aba bagabo nka jewe umfasha uyu <laughs> bagomba hamwe ntiyashika muhira abege bunini e, ngo cyo urazi cyo ubwenge mfise ubwenge mfise sheri wanje nawe ye mumpera igitenge uno munsi mugabo nini harumamo kibondo marere derego bane no munsi bebe bega hasha tora ibido ibido n'amasabune tora ibido n'amasabune n'amasabune atatata genda utwara ibido n'amasabuni atatata atujuma naboko we niwe genda ivumure ngo uririmbe kugahonda ngo amasabuni nawe kuko ikibazo cyakunaniye nta kundi mwe mikoro aririmbe Ah, ah, ah, kuri iyo bera mumbere amasabune atandatu jo mumbere isabune zitandatu barushe nguhere muri zone ya kabanga komine giheta turi mu ntara ya gitega barushe nguhere isanganiro ifadikanije na psi umugambi wo kurwanya malariya iyo sigwawe usubira ahandi umuntu amanitse umutaka hajya inyuma n'uwundi amanitse isuka wa musore wa musore ingo ingo ingo ari umumama y'umumama araho bazurindire bazurindire umwe nahamagara umutaka ah, ah. ninde bazurindire washi neza cyane umwe nahamagara wisuka eh byeko eh, wowe ingo ah. mubisi apanda wowe nguri hari inyuma yawe nguyo eh wewe arundi arundi ba mwana wanje yari ngaha tukiraha ari we oya adandaza amavoka hajya mutari ngo yambaye agapira k'umuhondo ingo ingo ingo ingo ingo ingo senge senge wadawe nanjye n'abaviriye rimwe ndabuze umugabo umwe ndondera amanitse akababi hajya inyuma akababi umutoto umutoto wamanitse umutoto witondere nitwa miborono nkabamva ku mutumba wa kibimba zone kabanga komine giheta nitwa congera yosefu mvuga ku mutumba kibimba komine kabanga komine giheta nitwabura ibya kizimana mvuga ku mutumba kibimba zone kabanga komine giheta nitwa niyo gusaba Chanel umusozi kibimba zone kabanga komine giheta nitwa kabahezi shantari nkamvuka hano mu kibimba nitwa niramuha mariya shantari nkamvuka ku mutumba gitongo komine bugendana aha uwundi nitwa gapitori n'agakobwa nkabamvuka muri komine ya giheta umubano wanjye ni mu kibimba ikibazo kivuga kiti vuga imigwi ibiri ikarigwa cyane n'indwara ya malariya umugwi wa mbere ni abakenyezi bibungenze umugwi wa kabiri ni abana bari munsi y'imyaka itanu umugwi wa mbere ni abakenyezi bibungenze umugwi wa kabiri ni abana bari mu myaka itanu gutyo nk'abo bose bari aho imbere imigwi ibiri ikarigwa n'indwara ya malariya ni abakenyezi bibungenze n'abana batarakwiza imyaka itanu ukurikira umugwi wa mbere ni abakenyezi bibungenze umugwi wa kabiri ni abana bose bari munsi y'imyaka itanu umugwi wa mbere ni abakenyezi bibungenze umugwi wa kabiri ni abana batoya bari munsi y'imyaka itanu umugwi wa mbere ni uw'abakenyezi bibungenze umugwi wa kabiri ni uw'abana batarakwiza imyaka itanu urakoze umugwi wa mbere nabakenyezi abakenyezi bibungenze umugwi wa kabiri ni abana batararenza imyaka itanu bose bishyuye neza barusha barusha nguhera wewe waremye bano bantu warakoze mana wewe waremye bano bantu bose babitoye bose babitoye bose babitoye hariho umwe hariho umwe ninde umushinga ntahe congera yosefu cagufyuye cagufyuye cagufyuye cagufyuye si abana bose uno mugenzi wanjye yanakubwira ati aba bana bose uteye hajya yagombye kandi ubwa mbere wari wagitoye Nuko uko ntari nabyumvise ko ndagusubizamo kugira ngo ndacyumve uno mugenzi wanjye aragomba kugukebura ngo none aba bana bose barimo wemeze uteye n'abakenyezi bibungenze n'abana batarenza bari munsi y'imyaka itanu nuko hajya iwabo ibyo wigirisha byose uhere ngaha hera ni nyakabukwe nyinabukwe w'uyu mugabo agenda baguha igitenge sabuni zitatu nyaruka nyaruka mwe ni sabuni zitatu banyarutse ah, ah, ah, banyarutse ikigwayo ikigwayo mwe mwa mwara ikigwayo va muri ubwo bushimo oya manuka haja, manuka haja, wavusho manuka haja. aha eh mufasoni bale lolo ya ibido Nyarusa, nyarusa, nyarusa, nyarusa, nyarusa. mushinga naye indobo na masabuni atatu musore agapira ni sabuni zitatu indobo n'isabune zitatu indobo indobo indobo indobo indobo indobo indobo yawe iransazaye uzoyivomamwo agapira agapira n'isabune zitatu nibaguha isabune zitatu eh, mumera igitenge n'isabune zitatu kubera uwo mwana kubera uwo mwana eh. mugaze he mugaze he mugaze he gatatu nitwa ntakarutimana ja mva mu kibimba muri komine giheta nitwa nduwimana desire nkaba wa kibimba zone kabanga komine giheta nitwa mushitsi osikare wo mu kibimba komine giheta nitwa bonasite firiginiya wo mu kibimba muri komine giheta nitwa irankunda jorogeta wo mu kibimba komine giheta nitwa ndayishimiye disa nkabamba ku mutumba musama komine giheta murakoze murakoze cyane ab'inyuma mwumvirize hanyuma munume barushe nguhere mu kibimba zone kabanga ya komine giheta mu ntara ya gitega barushanwa isanganiro na psa mu mugambi wo kurwanya malariya vuga ingaruka mbi zine zishobora gushikira umukenyezi yibungenze mu gihe arwaye indwara ya malariya vuga ingaruka mbi zine zishobora gushikira umukenyezi yibungenze mu gihe arwaye malariya bashire bishure ingaruka mbi zine si zitatu zine ni ukuvuga iya mbere iya kabiri iya gatatu iya kane nimba iya mbere ari ibiharage isa ingaruka mbi ya mbere arakorora inda ingaruka mbi ya kabiri aguma agwaragwaragurika iyo afise imbanyi ingaruka mbi ya gatatu wagiye ingaruka mbi ya mbere mu gihe ategeye kurupima ashobora amagara mabi ingaruka mbi ya kabiri ntagira ibyo aribyo byose ingaruka mbi ya gatatu umwana ashobora kuvukana amagara make ingaruka mbi ya kane umwana inda ashobora gutibuka ingaruka mbi ya mbere imbanyi irashobora gukuruka iya kabiri ntajya indya izo arizo zose iya gatatu aguma agoyagoya iya kane iya kane ntajya byose ingaruka ya mbere y'umukenyezi yibungenze inda irashobora gutibuka ingaruka ya kabiri arashobora kumererwa nabi akaguma azungurirwa umutwe ingaruka ya gatatu arashobora kutajya ibikwiye ingaruka ya gatanu ingaruka ya kane aguma rwanda ntagira ubuzima bukwiye ingaruka y'umukenyezi yibungenze arakama amaraso iyo agwaye malariya ingaruka ya kabiri arashobora inda irakoroka ingaruka ya gatatu arabyara umwana adafise ubuzima bwiza ingaruka ya kane hagati y'umwana na nyina arashobora guhera ingaruka ya mbere y'umubyeyi yibungenze arashoboye kubyara umwana inda yakorotse kubera agwaye malariya ingaruka ya kabiri arashoboye kuguma agwandagwanda ntagire ingufu kubera iyo malariya ingaruka ya gatatu arashoboye kutagira ibintu byose kubera aba arwaye malariya ingaruka ya kane arashoboye kuba kugira ubuzima bubi n'umwana akavuka afise ubuzima bubi umukenyezi yibungenze umukenyezi uwo ari we wese yibungenze ku gasamo amezi atatu ya mbere amezi atatu ya mbere ategerezwa kujya yinebaguza bampinyuze abakenyezi bazitwara si ibyo none kujya nabi kuba kuvuye kuri malariya <laughs> eh? kutajya byose kuvuye kuri malariya <laughs> icyo cyo mwumva ko atari cyo si byo umukenyezi ashobora kurwaragurika bitavuye kuri malariya twavuze ingaruka mbi ziva kuri malariya mujye inama jewe nimba nategereje neza nanumvirije neza ikibazo cyatowe n'umukenyezi umwe umwe na wenyine kandi twagombye kugira n'ibintu by'ibanga muri bine ushoboye gutoramo bibiri uyo turamuha agashimwe kuko urumva bine bine ni byinshi mugabo uramutse utoyemo bibiri nawe niho utaha imvumure sibyo ntiwabona muri rino shengero ry'aba abakirisu bose bari ngaha umwe niwe yatoye n'imiburiburi bibiri kandi yabivuze neza mugabo abandi bamwe bamwe hari watoye kimwe kimwe mugabo nta kundi nta kundi nuno mufasoni yitwa jorojeta jorojeta si wowe umukenyezi yibungenze iyo agwaye malariya sibyo umviriza umviriza umukenyezi yibungenze yagwaye malariya inda irashobora gukoroka sibyo sibyo eh. iyo yibungenze akaba agwaye malariya ashobora kubyara umwana adakwije ibiro ubu yakivuze akivuga ati ashobora kubyara umwana atameze neza suko uyo mukenyezi kandi uwo mwana agahwera cyangwa n'uwo mukenyezi nawe nyine agahwera iyo agwaye malariya ntashuha ntagira ubushuhe none ntashobora gukama amaraso none twe ko mutakivuze mwebwe ugomba muri ubwo bace baguha n'amase ndavuga mugaco vuga gusa barakongera amasabune atatu tora agashimwe ugomba n'amasabune atatu eh. oya mura wewe ni wewe ni wewe atatu ikibazo gikurikira ndakibaza imisore yacaguye n'inkumi zacaguye Demurino, eh. demurino, demurino. simhejeje gahe simhejeje wumviriza siri hasi siri hasi nahejeje imisoro itatu n'inkumi zitatu hari inyuma bagenda batororokane nibo nza gutora baza kuca je nitwa pfa nkabamba urasa uko muri guterera hayira urasa uko uvuga uri hariya cyane uratangiye kuvuga twebwe je nitwa pfa nkabamba imurayi komine giheta nkaba mba muri zone kabanga cyangwa nitwa ntimpirangiza Philibert nkaba mvuka ku mutumba wa kaguhu komine giheta nitwa kaze diyodone nkaba mva ngaha mu rweru komine ah, jewe nitwa ndeko bwa salvatori mva ngaha muri komine giheta ku mutumba wa kibimba zone kabanga nitwa cimana sandine nkaba mva ku mutumba wa kibimba komine giheta nitwa shimira imana nkaba mva ku mutumba komine giheta njyewe nitwa Akimana roza nkabamba ku mutumba wa kibimba komine giheta njyewe nitwa Tungimana mariya mva ku musozi wa kaguhu komine giheta oya twegere inyuma gato hanyuma tunume mwatekanye uviriza ikibazo kigira kiti umusegetera urimo umuti wica imibu umara ikiringo kingana gute umusegetera urimo umuti wica imibu umara ikiringo kingana gute umara ikiringo cy'amezi atanu urakoze cyane umara ikiringo kingana gute umara ikiringo cy'umwaka n'amezi abiri urakoze cyane umara ikiringo kingana gute ikiringo cy'amezi atandatu urakoze cyane ikiringo kingana gute cy'umwaka n'amezi abiri urakoze cyane ikiringo kingana gute cy'umwaka n'amezi abiri urakoze cyane ikiringo kingana gute cy'umwaka urakoze cyane ikiringo kingana gute cyane baza aho kimara umwaka urakoze cyane ikiringo kingana gute cy'umwaka urakoze cyane abuze umwaka zenguruke mwese zenguruke zenguruke zenguruke zenguruke oye manure mwese manure manure manure manure manure manure manure manure mwese manure mwese manure mwese manura wa mugwi wa za nkumi zitatu n'imisoro itatu bari ugurura ngaho barengana jeni nitwa teofile sabushimike wo ku mutumba wa kibimba zone kabanga komine giheta nanjye nitwa ntagahoraho emabure ku mutumba wa kibimba komine giheta nitwa bizimana simo avuka i zone kabanga komine giheta nitwa nitunga sowavise nitwa nitunga sowavise avuka ku mutumba wa gihehe komine giheta nitwa manirabona manyweriya avuka ku mutumba wa kaguhu komine giheta nitwa shugwa ry'imanarine nkaba mvuka mu kibimba komine giheta twa pesiyo dasenga iyumva nkaba muri kibimba zone kabanga komine giheta ikibazo ikibazo basomera ikibazo ikibazo kivuga kiti umusegetera urimo umuti wica imibu umara ikiringo kingana gute umusegetera urimo umuti wica imibu umara ikiringo kingana gute bishure genda hajya bishure mutamba bishure ikiringo cy'imyaka itatu ikiringo cy'imyaka itatu ikiringo cy'imyaka itatu umusekitera umara kuva ku kwezi gushika ku myaka itanu ikiringo cy'umwaka n'igice neza cyane ikiringo cy'igice cy'umwaka eh? neza cyane ikiringo cy'imyaka ibiri neza cyane ikiringo cy'imyaka itatu neza cyane warakoze iri sabwe umusegetera urimo umuti wica imibu umara ikiringo cy'imyaka itatu muntu utavuze imyaka itatu usoboka muntu utavuze imyaka itatu se naragusoma muri iki gitabo cy'ibyabona burigira hakiri kare umwere ibido ibido n'isabune zitatu namutama ibido n'isabune zitatu agatenge ndagahamabuka turaba asigaye ibitenge bingahe siganye ibitenge bingahe neza cyane muhe igitenge ashike muhira bamwakire neza bamwakire ee atoyo mose mbegabone le tewe mose mbegabone le namasabuni atatu ikikunyuma oya oya kwerimaba wa munhu mfite ideni na baraza ari umunhu mfite ideni ariyizi umunhu mfite ideni ariyizi burahagararaho ibindi navyo ni hanyuma tora inkumi tora inkumi tora inkumi kera kabisa ah, egegweyo egegweyo oya bahejeje size ndiko ndabatora aha bidondore yohani hamvuka inyabisaka minani haregeze nka bambuke murayi mani n'amapatirike nka bambuka mu kibimba njyewe nitwa nzambimana izahake nka bambuka mu kibimba njyewe nitwa njinyari marike nka bamvuga ku mutumba wa kaguhu zone kabanga komine giheta njyewe nitwa ndayishimiye joserire nka bamvuka muri komine bugendare umutumba gitongo njyewe nitwa niyonzimarine nka bamvuka ku mutumba wa kibimba komine giheta nitwarera imana Eliana nkaba mvuka mu kibimba komine giheta nitwa bigirimana sipesi nkaba mva ku mutumba wa kibimba komine giheta nitwa wakanyana gororiyoza nkaba mva ku musozi wa nyamurenge komine ndava igigwa nyuma igigwa nyuma igigwa nyuma rero aha murashaka kunuma gatoye sawa ikibazo barushe nguhere ku musozi wa kibimba ni muri zone ya kabanga komine giheta y'intara ya gitega barushe nguhere isanganiro ifatikanije na psi mu mugambi kurwanya malariya ni bande bantu bategerezwa kuryama mu musegetera kugira bikingire indwara ya malariya n'abahe bantu bategerezwa kuryama mu musegetera kugira ngo bikingire indwara ya malariya aho twabivugiye nigera bahera hajya abantu bakeneye kuryama mu musegetera ni umuryango wose wo mu nzu ni abantu bose bashobora kuryama mu musegetera abana batarakwiza imyaka itanu n'ababyeyi bibungenze ni umuryango wose wubatse wo mu nzu ni umuryango wose wubatse wo mu nzu ni abana batarakwiza imyaka itanu n'ababyeyi bibungenze umusegetera uryamamo mw'abana n'ababyeyi kugira kugira bivure indwara ya malariya avuze ngo ni abana n'ababyeyi urakoze cyane ababyeyi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu urakoze cyane ababyeyi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu ni abantu bose bakeneye kuryama umusegetera urakoze ni umuryango wose wo mu nzu urakoze cyane yewe yewe yewe yewe yewe yewe yewe barusha barusha nguhera shegero ry'imana shegero ry'imana ni bande bakwiye kuryama mu musegeteri bande ni bande ni bande umuntu atishyuye ko iyo nisho nisho ndayitanga umuntu atishyuye twese dutegerezwa kuryama musegeri twese barafashwa n'ibibungeze barafashwa n'ibibungeze ntibabafise amagara bonyene abakenyezi bibungeze ntibafise amagara bonyene sigarana n'abantu moko pili umwe babiri batatu bane batanu sigarana abantu batanu are yohani aregisi izahake supesi na gororioza nabo genda bukebuke genda bukebuke uraronga toriro n'amasabune atatu mukamuri ikigongo umuntu oya baze oya tubandanya mwigiwe inyuma mwase umviriza mwase nsembaza abajya ugitora cyo twarabijya byose eh urikora twe navuze mani ushyire hasi aba bari bavuze aba bari baravuga aba aba mwabonye bari ko baravuga aba mwabonye bari ko baravuga aba mukona batoye bari ko baravuga oya hansigaje abatama akazi babiri bagwa imyaka nawe yahejeje subira inyuma idondore idondore jewe nitwa ntawongiriye heremene geridi nkaba mva ku mutumba wa kibimba komine gihe zone ya kabanza jewe nitwa ciza felix urakoze mtamu wa zone kabanga komine giheta jambo siku hakizimana nzobatona regina ku mutumba wa kibimba ndiho ku wa dj nitwa sindiho matirida nkaba ndi ku mutumba wa murayi zone kabanga komine giheke gakobwa jacqueline niba ku mutumba wa kibimba barushe nguhere ikibazo vuga ingaruka mbi ku butunzi ku byerekeye ubutunzi mu muryango no mu kibano bitewe n'indwara ya malariya vuga ingaruka mbi mu byerekeye ubutunzi bw'umuryango no mu kibano ingaruka mbi ziba mu kibano iyo hariba hama hibondekeza indwara ya malariya eh, ingaruka mbi ya mbere umuntu uzeye mu rugo ntibisubira kugenda neza mu rugo mu rugo ntibisubira kugenda neza ubutunzi buca buhagarara bica kabiri mu kibano naho nyine ibintu si neza mu kibano kuko naho nyine si neza kuko kuko umuntu uzeye urabona bose bahagarisha intuze imitima eh, ibintu ingaruka mbi ingaruka mbi kubera malariya ni ukubera ko ushobora kujya kwa muganga hanyuma rero utagiye kwa muganga ushobora gupfa utagiye kwa muganga mu muryango naho washobora kuza kujya mu muryango ukabagora baguterura bakujyana kwa muganga ababanyi ntibaba bakimererwa neza kuko na wewe ntushobora kumererwa neza tugira amahoro mu muryango hari ukuntu nk'umuntu arwaye mu muryango umuntu arwaye ababanyi baraza birabagora kugira amushyane kwa muganga kandi ndasubiyemo ndasubiyemo byerekeye ubutunzi mu muryango hanyuma ingaruka mbi baguma bibonekeza malariya ingaruka mbi zishobora kubaho mu kibano ubutunzi buragabanuka umuntu agwaye mu muryango baramuterura bakamujyana kwa muganga kandi naho hose batanga amafaranga ubutunzi buca bugabanuka uh-huh. ingaruka ya kabiri mu kibano umuntu abantu umuntu arashobora no gupfa mu muryango kubera yishyuwe n'iyo ndwara ya malariya uh-huh. ingaruka mbi ubutunzi buragabanuka uh-huh. buheze mu kibano naho abantu baguma bakwitaye bakaguma bakujyana kwa muganga hanyuma rero imiti igamaze gukora umuntu agatura mitende ingaruka iza ku muryango mu butunzi buragabanuka ugasanga ugiye nko kwa muganga nimba wari kujya gukora ugasanga ntugiye mu kibano naho nk'abantu baguma bahagaritse amaraso wumva umuntu arwaye ntibashobora kuguma bamerewe neza gukurikira ingaruka mbi za malariya mu muryango ubutunzi mu muryango buragabanuka urugo rugasiba mu kibano abantu nabo bakagoma bakwitayeho no gusinzira ntibasinzira bagoma baza kubaraba ingene mwifashe ingaruka mbi ya malariya umugore abajyango ku butunzi ubutunzi buragabanuka mu nzu mu muryango bukagabanuka kuko ubwo muri kurabagoma mu kibano ingaruka mbi zo mu kibano genda ugora ababanyi nyene ngurana hari naho ugarukana n'umutima mubi tugeranse kungurana katusanga ubutunzi buragabanutse mwese mwatoye ikibazo ca mbere mwese inyishimwe mu butunzi malariya iguma igaruka igaruka igaruka isubira yisubiriza ubutunzi buragabanuka ntawe ubiyobewe mu kibano si ukuvuga ngo turahagarika umutima ngo ko zakariya ngo agwaye ngo umunsi kuraguza muntu uze eh, aha mu giheta mu kibimba birabaho birabaho si bose nibyo hariba kuri bose ntabwo wikekwe kuri bamwe kuri bamwe bafite icyo bapfa ati noneho miburo yandutse mwese hariya basogokuru banje bamera amasabune yo kwingoga uwo misore ntishobora njye navuze nyokuru na sokuru nyokuru na sokuru dawe na mawe agakoko tondaho si bibuze si bibuze kubera ngo barakwiye urabeshya dafite ati nyine ati yashikirwa usanga yazindukiye ku gisabisho none nimba nabyutse senze wewe wasindutse senze cyane imana iranze yakwibutse rero byese ndondore ndi uw'amahoro david reka kundaba jewe raba mikoro ndi uw'amahoro david wo muri komine giheta intara ya gitega umutumba wa kaguhu agacimbiri n'inyabisindu nicaye nzi donasiyo wo muri komine giheta umutumba kaguhu agacimbiri ni gashanga bambwiriye uwo ntumva acavamo <laughs> nitwa kimana jire nkaba mba ku mutumba wa haguhu ikomine ya giheta nyiranyibagiraga Gertrude ava ku mutumba wa kibimba komine giheta bigirimana Eliane aba mu kibimba komine giheta zone kabanga ndayishimiye Jersine mba ku mutumba wa kibimba zone kabanga komine giheta twasaba imva mari roza zone kabanga komine giheta umviriza ikibazo barushe nguhere ku musozi wa kibimba muri zone kabanga komine giheta intara ya gitega barushe nguhere isanganiro na psi ikibazo vuga inzira zine vuga inzira zine umuntu ashobora kuronkamwo umusegetera vuga inzira zine umuntu ashobora kuronkamwo umusegetera vuga inzira zine umuntu ashobora kuronkamwo umusegetera bo inzira njyewe nitwa ndabamahoro david inzira zine ushobora kuronkamo nk'umusegetera umupfasoni agiye ku rupimo rw'imbanyi araronka umusegetera umupfasoni nagiye ku nda ku mezi ya mbere amezi atatu cyangwa ane araronka umusegetera bwa kabiri iyo ugiye kwa muganga um umwana cyane cyane agwaye abaganga bashobora kuguha umusegetera ubwa gatatu iyo iterambere rije mu burundi barashobora kurungika imisegetera ubwa kane nayo iyo urose igihe iyo urose igihe umwana agize ubwa kane burananiye mumbabarire yego ubwa mbere ubwa mbere dufate umufaso nagiye kurupima afise inda y'amezi atatu baramuha umuseketera bwa kabiri arashobora kugenda nyine gupimisha umwana afise amezi icyenda mu nda hajya yavutse dufate bakamuha umusegetera ubwa gatatu umwana arashobora kurwara yavutse bakamuha umusegetera amujanye kwa muganga hajya afise nk'amezi nk'ayo nyine dufate nka cumi ubwa kane ubwa kane dufate ni nk'ajya umubyeyi ashobora kugenda kwa muganga arwaye malariya yibungenze nonyine baramuha umusegetera ubwa mbere ni hajya umufasoni agiye kwa muganga afise inda y'amezi atanu ubwa kabiri ni hajya umwana aba agwaye agwaye atarakwiza amezi atanu jenny johnson ubwa mbere uragenda gupima ufite inda y'amezi atatu bakaguha umusegetera uburyo bwa kabiri ubwa kabiri ukagenda umwana amaze amezi icyenda bakaguha umusegetera uburyo bwa gatatu barashobora kuyitanga nko kujya bari bayitanze igihe twayironka twese eh, ubwa kane umwana bashobora kumuha umusegetera urakoze ubwa mbere umukenyezi yibungenze baramuha umusegetera ubwa kabiri iyo ufite umwana w'amezi icyenda baramusegetera ubwa gatatu iyo bayitanze urashobora kuyironga ubwa kane wibungenzi ubwa ubugira kabiri barasubira bakawuguha bwa mbere urashobora kuronka igihe bayitanze mu isekeza ubugira kabiri urashobora kuronka umusegetera mu gihe ujyanye umwana ku rupimo akwijije amezi icyenda ubugira gatatu mu gihe umubyeyi afise imbanyi y'amezi atatu arashobora kuronka umusegetera ubugira kane turashobora kuronka twese mu gihe nyine bagize isekeza ubugira kane urashobora kuronka igihe cyose hoba hateye malariya muri iyo karitsiye ubwa mbere umukenyezi arashobora kuronka umusegetera iyo agiye rupimo rw'amezi atatu ubwa kabiri arashobora kuronka umusegetera ku rupimo rw'amezi icyenda ubwa gatatu arashobora kuronka umusegetera umwana iyo afite amezi icyenda Mm-hmm. ubwa kane arashobora kuronka umusegetera iyo yakurikiranye imirimo n'agashimwe ku mwaka n'igihe umviriza rero ibintu byari byoroshe mwakubereye ko tubakunda twabasabye bine mugabo washoboye kuvuga bitatu uyo turamuha agashimwe uwashoboye kuvuga bitatu byo uwashoboye gutora bitatu byo bitatu byo araronka agashimwe bitatu vyo aratora agashimwe ye mujene sabwe utarabasoma yego ikibazo ca mbere nahereyeko eh nahereye ku kivuga gute ikibazo ca mbere cavuga imigwi imigwi y'abantu bashobora kuronka imisegetera aho wacu wacuvyumva neza na neza ko umukenyezi yibungenze ku meza atatu afise imbanyi y'amezi atatu atanu umusegetera wa mwana agiye ku rucansho rw'amezi icyenda atahana iki n'uburyo bwa kangahe ibyo si bibiri bya vuye mu ngaha ntasekeza y'imisegetera ryama ryabaye bitangwa ku uyu we yivugiye ngo ngo igihe habaye iterambere nawumvise ko ari byo yagombye kuvuga eh. umusegetera nta muntu aragura umusegetera ku mahera yiwe eh, ivyo ko mutabivuze mwamama iyo murose mwa eh ntarayigura ngira mvuge umuntu witwa David guma ngaha geretse uruda guma ngaha ah, wowe nagusebye rw'ubwoko ko kabaye Eliana guma ngaha Jeresine nawe nyine guma ngaha Maria Roza bayi uyu mufasoni kimwe cya nyuma cyamunaniye yabitondekesheje neza cyane arabivuga neza uyu Geresine yabivuze neza icya nyuma gusa yabisiguye neza cyane niwe bahera ko ndabira ibitenge byaheze masaba na tatu genda haji wavuhigani gwiradiyo uwundi ninde uwo e bido e atatu masabu ni atatu ino nkumi e, e indobo e ni atatu asha eh ireka ntaki shiramu iryo tujyawe twara rindi tuye eh twara ko kadebe genda hajo vitani iryo ausha barushinguye iki kwenyuma ni barisikibazo bantu mufise ubushimwe murabona ibi bintu murabona ibi bintu iradiyo ipake y'amasabune n'indobo ni ukuvuga umuntu agira atora ikibazo cya nyuma atabitwarira rimwe byose kino kibazo cya nyuma uku ukuntu twabatondetse dusigaranye indobo ipake y'amasabuni n'iradiyo ni ukuvuga yuko umuntu aza kwishyura neza kino kibazo ubu nta bimwe by'impuhwe ucisha urukundo agifise ku rupapuro aha nta nyenyi ubu nta nyenyi bimwe ngo washiwishuye igice ee eh, eh, ukutegeza ko kimbuko kimeze ku rupapuro sawa ni ukuvuga ko mpera kwa rishari rishari kimunaniye ukurikira kimunaniye ukurikira si vya bindi yavuga ngo ni ego ugaca uvuga vya bindi nyene si ukuvuga yuko atisize amavuta cyangwa atasohoje ukaza wumva ariko asubiramo bijya vya wundi wa wundi yavuze oya ndamubwiye ati kwa heri bayi ni ukuvuga atagitoye ugasubiramo rero sinzi icyo uzoburondera igigweyo igigweyo igigweyo ni mwesa eh mama ntibadusabiye baje basanga twebwe dusenga ntibasengera eh ubike ku biganza gatoyi banze bisengera murahejeje yewe dawa twese uri mu ijuru waremye abantu nk'aba ukabahugira umutima mwiza nk'uyu nubahezagire ikibazo bakimanyure amen amen amen amen mwese turumvikana hajya muranyumva aba ni bananigwa cyane hora muri mwebwe sawa bantu binyuma ntabwo mwe mwari muri reshwangishwa murahore ehe umva ehe eh, eh, eh. barushe nguhere isangano ifatikanije na PMC ku musozi wa Kibimba aha muri zone ya Kabanga afashe urupapuro agira babaze ibitima ngogi mm. aha vuga uburyo bubiri leta yashizeho kugira ngo ikingire abakenyezi bibungenze indwara ya malariya vuga uburyo bubiri leta yashyizeho kugira ngo ikingire abakenyezi bibungenze indwara ya malariya icya mbere ni ugucandaga ababyeyi bibungenze icya kabiri ni ukuryama mu musegetero icya ni ukubyara ku rugero icya kabiri ni ukuryama mu musegetera wishimiwe n'agashimwe kawe icya mbere iratanga imisegetera mwisekeza ikigira kabiri ibavura ku buntu bayi tora hmm. icya mbere ababyeyi baribaruka ku buntu icya kabiri bakavugwa ku buntu icya mbere n'urucanco rw'abakenyezi bibungenze babaha ikinini kivura malariya iyo bafise imbanyi ibinini baha abakenyezi bivura malariya igikurikira igikurikira ni ukubakingira mu kubaha imisegeteri ibintu bibiri leta yashyizeho kugira ngo bakingire indwara ya malariya ni ugushyiraho ni ugukingira ababyeyi bibungenze icya kabiri ni urucanco rw'abana batarakwiza imyaka itanu icya mbere babaha imisegetera irimo umuti wica imibu icya kabiri ni binini bya fasidari basigaye bahereza abapfasoni bibungenge neza gitoye ikibazo aragitoye ikibazo aragitoye ikibazo aragitoye abandi bayi abandi bayi abandi bayi ikibazo aragitoye ikibazo aragitoye ikibazo aragitoye mufasoni witwa nde nitwa niyo gusaba shaneri shanera wiyumviye gute izo nyishwari zibiri turi mu bisanzwe nagenda umupfasoni ariko kandi mu bisanzwe narize ibintu bijyanye n'ubuvuzi urakoze cyane shanera shanera rero niwe atsindiye radiyo eh, muhe iyo radiyo n'ubwo bushimwe eh, shanera kare wari warose iki kare ubwa mbere ku kibazo nishuye nari narose isabune zitatu n'igitenge urakoze cyane wabwira iki psi hamwe na radiyo isanganiro ndashimiye cyane pSA niyo radiyo isanganiro byaje ngaha mu kibimbi wacu, turabashimiye muragahora muraza imana irampaye imigisha murakoze cyane aha rero niho turangirije ikiganiro cyacu barushenguhere reka shimire eric w'imana hamwe na tuse bari mu buhinga bw'ibyuma nkengurukire ijisho rya radiyo isanganiro hano mu ntara z'amajya hagati na cyane cyane igitega kavabushi arutire nkengurukire umudiyakoni mwarikumwe kandi nanje barene byarimana nkengurukiye bivuye ku mutima abanyagihugu ba hano ku mutumba wa kibimba ni muri zone kabanga komine giheta naho ubutaha mu kindi kiganiro murakoze cyari igikino barushe nguhere utegurirwa na radiyo isanganiro